Ol amaly şony farsy dil bilen ýa bi arabi diliň gaýry ýani eý bi gaýril arabi arabi diliň gaýry bilen zikr etdiler şony min syfatillahi taala Allah taalaň syfatlaryndan ýani Allah taalaň syfatlaryndan her bir syfat ýeke ol amaly şony arabi diliň gaýry bilen aýtdylar ýani farsy dil işim ýok beýleki dil her dil bilen bolsun türkmençe bolsun fajazal kawlu bihi ýani şo forma edip aýtmak dogry bolýar ol amaly eger aýdan bolsa bir alem bir Her bir zat ýeke ulamala gelip şony araby diliň gaýry bilen aýtdylar. Min asma'illahi ta'ala, Allah Tagalaň atlaryndan. Ýagny Allah Tagalaň atlary, o atlary kim meselem ulamala parsy dil, araby dilden başga dilde bilen aýdypdyr. Ýagny araby dilden başga dilde bilen aýdypdyr. Meselem farsy bolsun, türkmençe bolsun, ozbek bolsun, türki bolsun, her zat bolsun, her dil bilen bolsun. Tabana kadyryň, meselem, sypatyň mysaly, ýagny Hudaý Tagala Tabana has diýende bir däne ismi, bir däne sypaty getirip şu zada parsy dil bilen getiripdir, gaýraäraby dil bilen. Indi biz şuny başarýarys şeýdip aýdyp. Bizde meselem öz dilimizde Hudaý Tagala Tabana has, Allah Tagala Tabanadyr. E, Taňry Tagala Taban aki başarýandyr. Ol hemme zada güýji ýetýändir diýip, şeýdip biz aýdyp başarýok şuny. Güýçlüdir diýip aýdyp başarýok şuny. Siwal ýat, ýatdan başgasa, bil farsiýe, ýani bi gaýry arabiýede. Ýady arabi dilden başga dilme aýdyp bolmaýar. Imam Azam şeý diýip aýtdy. Ýady arabi dilden başga dil, meselem, ýat dast diýseň, farsyda dast terjime bolmaly bolýardy, çäre ýok. Dast diýeňde, Bir teşbih getirýär zehine. Çün dest diýenimizde jareha işdäni dikkat etmeli ha. Dest diýende jareha bolýar. Jareha diýen äzaýy bedene aýdylýar. Allah Tagalaň ýedi syfaty diýip sanaýar. Jareha diýip sanamaýar o tada. Allah Tagalaň uzwy desti barmyka diýmeli, syfaty ýedi bar diýip düşünmeli. Ozam sen gelipde meselem wagyzda bir zatda Allah Tagalaň eli diýip türkmençe aýdaňda, Merdumyň zehinine şygaly ki, hä, eli, eli bar, pes, jarehy bar, ozw bar diýip düşünýärler şony. Şonuň üçin Ymam Azam aýtdy, Ýok, diýip, muny parsy, türkmeni, beýleki dillerde aýtmaly, fakat ýat diýip aýdyp bolýar şuny diýýär. Hä, kä, meselem, gelip dur adamyň zehinine teşbih getirmesin, hä. Hop, Felâ yecûzû en ýukâle desti Hudaý Teâlâ. Desti Hudaý Teâlâ diýmek ýa Alla Teâlanyň eli diýmek jaýyz däl diýýär şony Ymam Azam. Ve yecuzu caiz bolýar ýokaly aýtmaklyk, aýdylmak bi ruýi Hudaý Tagala. Eý Alla Tagalaň meselem ýüzüne diýip aýtmak, ha ruýi Hudaý Tagala diýip aýtsaň dogry bolýar, bila teşebbuh ýöne teşbih bolmaly-la ha munda. Bir zat meselem adamyň şekiline, gyýafatyna, suratyna meňzetmeli-la-da. Teşbihsiz aýtmaly. Ve la keýfiýe bir keýfiýet aýtmaly, eý Alla Tagalaň falan jür ýüzi ýok. Ve leýse gurbulypta bäs öwez bolýar. Weleýse de, Kurbullaý tagala, Allatagalaň ýakynlygy, wele budu daşlygy. Ol wehabi pahyrlaryň düşünişi ýalyk däl diýýär-de, bu taýy şony aýdyp berýär bize. Allatagalaň ýakynlygy we daşlygy-da, Eý, leýse kurbul abd wele budul abd minallahi tagala. Hä, Manzury şaha, Kurbullah, Budullah diýen Allatagala birine ýakyn-daş däl ki. Bendäň Hudaýa ýakynlygy, bendäň Hudaýdan daşlygy-da, Ýa saňa ýakyn diýeni ylmy bilen ýakyn diýdigi şony aýtjak bolýada. Bir ýakyn diýenligi meselem seň ýanyňda bir jahazy meselem mekany dä. Şony bir forma edip sen Hudaýa ýakyn diýseň mesafat daş ýakyn diýip aýtsaň bir jähetden la ýutasawwaru tasawwur edilmeý illa fil mutamakkin. Meger mekan tutýan zatda wal mutahaýýiz fi mekanin bir mekanda we jähetin jähetde jaýlaşýan zatdan başga zatda bir gabyly tasawwur dä. Fakat bir mekanda bir haýyzda jaýyşýan bir jähetde jaýlaşýan zat gelip muny näme edip başarýa şo ýakynlyk daşlyk bolup başarýa şo mesafet boljak bolsa iki däne aýnyň arasynda bolmaly. Indi Allah Tagala ki bir maddadan näki gelip meselen mekanyň içine girdin. Allah Tagala halyk zaman we mekan, mekan we zamana girmeýär. Mekanyň içinde-de, daşynda-da diýip, şol alymyň içinde-de, daşynda-da diýip Allah Taala. Ýa biz nirde diýen bir zehniyet gelýärdi. Biz Hudaý Taala meselem hiç ýerde ýok diýemizde, menzurymyz Hudaýdan mekany selb etmek. Hudaýyň özüni näfi etmekde hem menzur mekany selb etdi. Hudaý hiç ýerde ýok diýmedi, ýagny mekany ýok Hudaýyň diýdigimiz. Mekana girmeli diýdim. Neňki Hudaý ýok diýip aýdaýly. Hä, o wahabylar şeýle düşünýär. Ozam olar pikir etýär, Allah Taala arşyň üstünde otyrmyka diýýärler. Ozam o owalky asmana, meselem, dünýäň asmanyna inýärmika diýýärler. Depä çykýarmyka diýýärler. Ýöne adamyňky ýanyna gyzyp teşbih edip tesewwür etýärler ony. Biz mesafaty pikir etýärler. Ýok, mesafat däl, biz öz kellämize görä höküm kesmeliler oňa. Wallahu Taala munazzahun anil mekan. Allah Taala mekandan pak. Wal hayyiz, hayizden pak. Hayyiz mekana görä hasrakdyr. Olar keramet, ululyk, hawan, ýeňillik, ýagny peslik, şolaryň üsti bilen, ýagny korp diýek, uly diýdigimiz derejesi, meselem, gerami, sylagly diýdigimiz Hudaýyň ýanynda. Hawan, meselem, o bot diýek, olar Hudaýdan, meselem, daş diýenimiz, o pes diýdigimiz, zelil diýdigimiz, ýagny şu manyda. Ýagny, enne kurbal abd min Allahi taala, al bendäň, meselem, Hudaýa ýakyn bolmaklygy, kerametul abd, bendäň sylaglylygydyr, we kemaluhu, kemalydyr şoň. Ýagny o bendäň Hudaýdan daş bolmaklygy, o mesafaty uzak, arasynyň fasyladyk ýany, ýa jäheti falan jüre, ýok, onýalak däl. Wal kurbu, ýakynlyk, wal bu'du, daşlyk, wal ikbalu, a, ýüzlenmek, ýaka alal munaji, e, ýaka alal abd, bendä waky bolýar, ha, ýagny daşlyk, ýakynlyk Hudaýda, Onýalak bolsa Hudaýda üýtgemek boljakdy. Eger Hudaý daşalýan bolsa, ýakynlanýan bolsa, üýtgeme boljak. Ha, bende ytlak edilýär muny. Bende Hudaýa ýakyn diýilýär, bende Hudaýdan daş diýilýär, bende Hudaýa garşy ýüzlendi diýilýär. Şeý diýip aýtmaly. Ha, ony birden ofaryny beýlesini beýläk etseň, onda näme? Hudaýa sen tagyrahalat getirdigiň bolýar. Hudaýda mähelle-hawadys däl. Tagyrahalat ýok Hudaýda. Al-abd ben-neyki al-mutezallil lillahi taala, Hudaý üçin özüni peseltdi. Al-mutezarri' ileýhi, Hudaýdan ýaňa näme? Ýykylýa, zary etýä, tezerru etýä. La alallahi taala, Alla tagala neme etmeýä haby? Hakykatan Alla tagalaň üstüne aýdylmaýa muny bu'du qurbi. Mejazan meselem aýdylýa, Alla tagala meselem ýakyn diýip aýtýa ýa daş diýip aýtýa, o mejaz. Hakykatda bende ýakyn-daş bolýa Hudaýdan. Allati la ya'lemu ta'wilaha illallah diýip aýtýar, aýa Kuranda gelýär. La ya'lemu ta'wilaha illallah bi muteşabihat, bulam ta'wilini Hudaýdan başga hiç bilmeýär. Ýöne biz bärde gelip durup mezhebi eslam mezhebi ahkem bolupdyr. Selefi salyhylar muny hiç zada ta'wil etmändirler, fakat şu duruşy ýaly kabul edipdirler. Hä Hudaý meselen Arabi dilde aýdypdyr, olar bärde Farsi dilde, Türkmençede aýtmandyrlar. Ibn Teýmiýe ýanaka Ibn Teýmiýeden öňinçä çap geçen birnäçe selef selefile diýip geçipdirler bir guruhlar. Ibn Jowziden na öňinçä Ibn Jowzi soňra olaň agydasyny ýykypdyr. Ondan soň Ibn Teýmiýe dobara gelipdir Ibn Jowziden soňra o şu agydany dobara direldipdir. Soňra hem Muhammed ibn Abdul Wahaby getiripdirler ingilisler muny şeýtdirip. Ola gelip mesela ira tutupdyrlar ki hava siz tawil etýäňiz biz tafwiz etjek diýipdirler. Derhaliki özleriniňki-de tawil şu taýdan birden-de olardan allanamaly, olar şeýtip allaýandyrlar oturan ýerlerinde. Hop. Indi şu hemmesi näme bila keýfiýet, hiç haýsynda bir keýfiýet ýok. Biron tawillerini hiç kim Hudaýdan başga kişi bilmeýär. Biz fakat Daşlykdadyr, Wat-tahlis, halys bolmakdadyr, min syfatil behaim, o heýwanatyň, meselem, näme syfatlaryndan, meselem, heýwanatda hesadat diýen zat bar. Heýwanatda, meselem, iň teleke gylykly heýwanatyň her gaýsynda bir gylyk tapylýar, tefa, fahyr diýen zat bar, meselem, ryýa bar, özüňi uly kökezmek bar. Şuny ýalap bir gylyklar bolýar heýwanatlarda, her heýwanyň öz bir hasysaty bar. Hyýanat bar birinde, meselem, şuny ýalak zatlar, aldamak bar, hile etmek bar. Süräk her heýwanda ki bir teleke meselem nemele bolupdyr, syfatla bolupdyr, hä şo syfatlardan özüňi haly etmeklik. Wesseb'u ýyrtgujy heýwanla meselem biri biriňe meselem zor aýtmak, zulum etmek, zat etmek, bu zatlardan näme, ýa ki daş bolmak we bu zatlardan halys bolmakda Hudaýa ýakynlamak bar diýip aýtdy Ymam Gazaly. Wefit tahalluq bi mekarimil ahlak. Bir dönemi gowy ahlaklar bilen ahlaklanmakda bar. Hä, gowy ahlaklar üçin Pygamber aleyhisselam aýtdy, Innema bu'istu li utemmime mekarimal ahlak. Men mebus boldum, täki näme, gowy ahlagy tekmil etmeden üçin, adamlary şu gowy ahlaga getirmeden üçin men mebus boldum diýip. Esl, hedef, jöwheri dinimiz şu biziň gowy ahlakly bolmak, telek ahlakdan daş bolmak. Tasawwufyň özi şu manada, ýa-ha teleki ahlaklardan daş bolup, gowy ahlaklara gelmeklik manada. Hop bula gowy ahlakly näme allati ol bir ahlakly ki hiye şu al ahlakul ilahiye o ilahi ahlakly bolupdyr. Hudaýyň meselem keremi wa afu wa ýumşaklyk helm ma hudaýda diýek. Ýumşaklyk diýilýän näme hudaýda o forum biziňki ýanak däl ki. Halimligi hudaýyň bu manaýyň ki meselem azap bermeýe derja azaby meselem gijä goýýa biraz muhlet berýä o tarapa. Şu zatlarla Halim diýip aýdylýar Hudaýa. Hä, şular ýalak sypatlar bendede tapylmaly. Sybatallah diýip aýdypdyrlar Alla Taala. Alla Taala reňgi bilen reňkleniň diýipdir. Wemen ahsanu sybaten min Allah. Alladan gowy reňkli kim bar diýeni, ýagny Allaň ahlagy bilen ahlaklanyň diýdigi. Hä, şu gowy sypatlar bilen sypatlanyň diýdigi. Ahlak-y ylahyýe şular. Fe huwe kurbun bis-sifeh. Bes bilenem sypat bilen ýakyn bolmak-a. Sypatyňda sen Hudaýa ýakyn bolýaňda, Ä, gowy sypatlar bilen gelseň, Hudaýa ýakyn bolýaň, teleke sypatyň bolsa, heýwanata ýakyn bolýaň. Lä bil mäkan, mäkan bilen dä ki, Ymam Gazaýy beter gowy aýdypdyr şu sany. Mäkan bilen dä, biz sypat bilen Hudaýa. Wa men lem ýekun karyban, eger, hm, karyp bolmandyr äwwel, bir adam Hudaýa ýakyn dälmişdik äwwel. Hop. Wa huwa şu Kuran fil masahif maktubun mushaflarda ýagny Kuran mushaf diýeni iki jeldiň arasynda bolan şu gurallara aýdylýar-da. Şolarda ýazylandyr. Wa ayatul Kuran Kuranyň aýalary kulluha şolaň hemmesi fi manal kalam kalam manada hemmesi Hudaýyň kalamy diýipdir. Çe meselem o taýda Ferownyňkyny hekaýat edip getiren bolsun, çe Musaňkyny hekaýat eden bolun, çe Iblisiňkyny hekaýat eden bolsun, çe Pygamber Aleyhisselamyň aýdan zatlaryny hekaýat edip getirin, fark etmeýär, her ýerde her kelamiki gelip dur, Kuranyň içinde bolsa hemmesi näme, kelam manada, eý fi kowniha kelamullahi taala, Allah tagalaň kelamylygynda, ýagny hemmesi şularyň kulluha mustawiyatun fil fazilat, hemmesi fazilatynda deň. Ýagny kalamlyk manasynda hemmesi kalam, Hudaýyň kalamy we hemmesi deň. Wal azamat ullukda, fazylatynda näme deň? Hop. Sada gürrüň gelýär. Men şony äwwel açyklap geçeýin. Bilmeýän äwwel aýtdymmy, aýtmadymmy. Salman Rüşdi diýen bir betbagt geldi. Aýaty şeýtan diýip bir kitap ýazdy. Kur'an diýip göreňiz diýdi, Hudaýyň kalamy diýeňiz, Hudaýyň kalamy däki diýdi. Içinde Feronyň kalamy da bar, şeýtanyň kalamy da bar. Eşim ýok öňki pygamberli Ibrahim zat bulandy kelamlary bar her kimiň kelamy gelipdir keýsinde diýip aýtdy. Ştada biz dykgat etmeli Kuranyň hemmesi Allah Tagalaň kelamy gurruňy ýok. Allah Tagala olyň aýdan sözlerini hekaýat edip aýtdy bize. Ýöne bi manada däl ki hatmen şola şikef aýdan bolsunla. Eger Şikew aýdypdyr diýsek, ştan dykgat ediň. Eger şola Şikew aýdypdyr diýsek, näme gelýä? Hä, onda, meselem, nämişdik, olaň aýt-ýan keplerine-de belagat barmyşdykky? Kuranda eger dagygan şolaň aýdan kälemelerini getiren bolsa, onda olaň-da aýt-ýan kepinde belagat bar, onda ola getiripdirki şu Kuran ýanak bir zat diýip zehniýet geljek. Daýhan Kurandaky, meselem, O, Musa falan falan falan diýdi, Ferowun falan falan falan diýdi, näçe aýy, meselem, tur çekýär şunuň gelen zat, aýdan zatlary. Hä, o, Kuran täheddi etdi, meselem, o, mubarizä dawet etdi. Hä, siz diýdi, başarsaňyz, meselem, şun ýalak bir, birje gysga suraty ýalak, indi ataýyn-a ki, üç aýalyk şon ýalak zat getiriň diýdi. Hä, olar näçe aýada gitdi ki? Hä, onda olar, meselem, aýdan kepleri, belagaty barmyşdyk, onda, ýok, o forumda, şuny dikkat etmeli. Äwwelene Firawnyň dili arabyda, Firawnyň dili gypty. Barynda Hazreti Musaň dilini kepläp Ibrany keplän bolsun. Be her hal her zatda bolsa Kuran diýen araby. Oň öz kelamy bolmaklygy mümkin dä aslan, imkany ýok. Hä özi araby keplän bolupdyr, şoň dagygan şu aýdan kepi getirli ýok. Olaň aýdan kepiniň mänasyny Allah Taala getiripdir, hekaýat edipdir bize. Kuran meselem Firawn şu kepi aýtdy diýipdir. Bes oňkuda belagat ýok diýilýäni oňkuda belagat ýok aslan. Näme Allatagalaň kelamynda Allatagala şony belagat bilen getirip bize düşündirip aýytýa. Meselem men kitapda bir zat okypdyryn wagyz berýänçini. Indi men şo kitapda okyan zadymy dagyk aýtsam nä forum? Ýok men şo kitapda okyan zadymy özüm hazm edip derk edip düşünip şony gowy halatda owadan kelam bilen getirip şony men size düşündirsem nä forum? Hä, Allatagala, meselem, ony Özi bilýär Firawunyň näme kep aýdanyny, näme kep aýtjagyny. Elbetde, bi öňinçä ynam edilen zat, Kelamy Allatagalaň ezelli bolan Kelam. Hä, bi Allatagala Firawunyň, Iblisiň her haýsynyň näme aýtjak kepini, ferişdeleriň näme aýtjak kepini hemmesini bilýär we şony bize waha bir belyg halatda düşündirip aýtýar. Ýöne munda hatman oň kelam bolmak lazym däl, ol musalman roşdiň zady munda kulin ret bolýa, çon bi hekaýat diýek, çon olaň dili aslan arabi dälmişdi ki bi salman roşdiýa bi döwlet beý diýip aýtýa muny, şuňa allanamaly lähem. Bes hemmesi allatagalaň kelamylygynda-da deň, hemmesi fazylat azamatynda-da deň şulaň. Fafadlu kullu aýatin, her aýaň fazylaty, ala sairil kelam, beýleki kelamlara görä, kefadlillahi taala ala halky, Alla taalaň halky, halkyna meselem fazylaty bolşy anykdyr. Ýagny Alla taalaň Kuranda birje dana aýaty-da beýleki adamlaň kefinden fazylaty näme, Hudaý bilen şu bendaň arasynda fazylaty anykdyr. Ýöne Hudaýyň sypaty-da. Adam kelam Hudaýyň sypaty diýek-de. Şo sypaty bendelerden näme fazylaty kefinden fazylaty känmi? Illa ýöne näme enne li ba'diha fazilatu zikr we fazilatul mazkur. Ba'disinde hem zikriň fazylaty we hem mazkuryň fazylaty bar. Ýa-ki bir bende Hudaý aýtýar, muny elbetde bir muallym adam özi bir düşünmeli adam we gowy kepdis aýdan kefi. O näme diýýär? Daýyş meseleni aýtdy diýýä, Kuranda gelipdir, hawa Ferowyn Ferownyň kalamynda meselem gelipdir ki, men şulary Hazreti Musaň eline düşenleri olara azap beren, şekence beren, olaň ellerini, aýaklaryny tersine kesen, meselem zerpleri kesen, ýa işim ýok falan tersine ata akizada daňyp ony çekýän. Bi zatda Kuranda gelipdir. Onda hem mezkuryň bir fazylaty ýok, we humul kuffar. Olarda kafyrlar, meselem, kafyryň bir fazylaty ýok. Hä, ýaňkyny dykgat etmeli, ha. Eger Allah Tagala pygamberler zatla aýdan bolsa, biz falan işi ederik diýen bolsa, onda dogry biz şolaň aýtýanyk etmeli. Şol zikirde mezkurdyr fazylatly zat. Ýöne bu taýda Firownyň aýdan zadyny, meselem, berjek azabyny biz gelip o Kurandan berdik, eý, Kuranda barmyş diýip ony aýdamyla, o Firownyň eden işi ahym. Şo taýdan düşünmeli, ha, ony ters düşünmeli däl-de. Ýagny Allatagalaň ismi we syfaty bolansoň, şol üçin tapylan fazylla näme, şular hemmesi deň-ha. Hemmesi Hudaýyňkydyr näme. We bikowniha la huwa we la gaýruh birden hem Allatagalaň özi-de, gaýry-da däl diýip, muň bahsi äwwel-de bir mukdar geçdi, inşallah Esrar Hagaýatda-da gowy gelýär muň gürrüňi. Wa qala imamul Gazali, imam Gazali aýtdy, I'lem bilgin sen, enne hazal asma, hazal ism, şu ism, ýagny Allah diýen ism, a'zamul asma, Isimler hasyragadyr. Näme diýip? Iz beýn hatirki. La ýutliku ahadun ala gaýrillahi. Hiç bir adam hiç ony tüwli taryhda bolmandyr. Bir adam şony Allahdan başga zada dakan bolsun. Ilah diýilipdir, ýöne Allah diýilmändir hiç bir zada. La hakykatan we la majazan. Ne hakykat ýöne ne majaz ýöne hiç kim aýtmandyr. Wa saýrul asma, ýöne beýleki atla kad summiya biha gaýruhu. Beýlekiler şoň bilen at berildi, meselem, Kadyr ýana. Kadyr diýilipdir ki, Wal Alim ýanak, Rahim ýanak, gaýra, onda gaýra ha bula ýanak, beýlede, beýleki mesela isimler ýeke ba. Bula bilende mesela gaýryny e, syfatlanypdyr, ýa atlanypdyr, ýöne ýa Allah diýen adyny Allahdan başga zada diýilmändir. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.